Maia, bunion irigoienek egiten digu bisita ikastaroan da atalanten. Oh, Irugarren gela nxortzen gira, berdin? Gela handiena erjandida zu, berdin, eh, zonbat uh, bai. eh, pertsona dira hortan? Hori da berri oita bost eh, tokiko sala, beraz bai, iruetariko handiena da. Eta, be, deskribatzeko biskat, uh, eh, atxiki dute bai uh, desberdinen uh, kolorea uh, jarlekoen dako. Mm. Eta bai, beraz da zinez, bai, xala tradizionalaren... Uh, Beritzitultzen gira bergin ajerara, ostatura, bo, hemen ere, jartzeko tokiak badira, gune goxoa hemen, Bai, ene ustez, eh, beltza izan ahen atxiki beti, bai, zinez eh, zerbait eh, bizki bai, hori da goxo, eta egujarekin ere beti atxamaiten da, epskate txeko giroa. eta jarleku gorri batzu bat dira, tabernan ere jarlekoak gorriak dira, beraz atxikitzen da beti tema. Pausatzeko leku hainit, kanapeak eta mainak nagusi sartzean, leio handiek argi sartzen usten dute, eta aturri dugu begibistan egoitzaren estaian. Bon, momentuko badira oino obren, obren zonbait e, tresna, baina bestaz bai, bizinez biziki da bai, Bizta hori. Eta hortzen diradik nik denak entzuten dut erraiten, oh, ah no, me bikaina da azkenean. Atalantek bere aktivitatea osoki berritzartu alizandu egoitza berrian, eta programazioari toki gehiago egin. Boia danik noski eh, filme gehiago presentatzen alko ditugu, hau uh, evidentea da. Gero ere uh, egiten alko ditugu ere uh, trukak eta batzu, magnetorekin izan, izanen da jadanik uh, proiektu bat. Uh, idea nagusia bai hori da zinez uh, jendeak ukanen duela autu gehiago, filme desberdin gehiago izanen dira, noski atxikiko dugu uh, arre ze uh, espiritua. Silvila jok entzuten dugu orain Atalante zinegelaren aduna da. Ça ouvre complètement la proposition. C'est vrai que pendant deux ans, parce qu'on n'avait qu'un écran, avec les travaux, on était euh, très très contraints. Proposamena chamena da argunt. Egia da bi urtez euh, pantaila bakar batekin ertsituak ginela obrengatik. Lortu dugu ala euh, ere filma kopuru polit bat pasatzea. Programazioarekin jokatuz, gertakariak antolatuz eta aktualitateari aski hurbil egonez. Animazioak, kontzertuak edo topaketak antolatuz ere. Mais là l'idée c'est que quand même voilà, on respire mieux et Baina hor hartzen dugu azkenean. Ikusleek ogeita amar bat filma ikusten dituzte programan tematikoekin, hilabete untan adibidez, zine gintza latinoamerika jazigen dugu, Israel da jazere aski politikoa izan dena, eta errepertorioko e, filmak berritza xiko euh, ditugu, euh, retro delakoak. Ideia da gauza initz egitea, partaidetzak ere, manetorekin adibidez, zine konzertu gaualdi bat antolatzen ari gira ekaineko, zer nahi gauza eginen ditugu, baina beti, Zinema inde independentearen hildoan. Euh. Filma gehiago publikoa zabalago ere onkitzeko. Ba, diferentzia eh, sinema horrekin da irusala dituela aldeuntan. Horotara eh, uh, lauen bat toki egiten ditu, beraz zinez uh, bon, jende gehiago etortzen aldira. Gure autua izan da lere sinema txikia txikitzea. Xalak ez ditezen uh, utxak izan, obeda lere xala beteak ukaitea, txipiak izan ahen. Atalantek bere harpidetu eiesker iraunal izan du, gela dela bakar batekin azken bi urte hauetan, gaur egun mila zazpie undira atalanti fidelak direnak.